Sve o studentskoj tematici, problematici, saznite u Studomatic. večer, dragi slušatelji i drage slušateljice i dobrodošli u još jedno izdanje Studomatike. Sa nama je večeras predsjednica Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci Pegi Pavletić, ali danas nije u ulozi da nam predstavlja projekte a, Studentskog zbora, nego će nam predstaviti projekt čega? Evo, do prije svega dobro večer Pegi. <laughs> <laughs> Dobro večer, Cure. Evo, reci nam što će nam danas predstaviti, koji projekt? Dakle, danas ću vam predstaviti projekt STEM Games. To je znanstveno-sportski projekt projekt sličan e, unijadama i svim ostalim i jadama, jel da? Samo u jednom potpuno novom konceptu. Evo okay, što su zapravo Steam Games? E, dakle, STEM Games je takozvana jedna ogromna interdisciplinarna e, jada koja će obuhvaćati studente e, sa FERA i PMF-ova iz cijelog područja Republike Hrvatske, znači kompletno područje STEM-a, znači studente matematike, informatike, računarstva, elektrotehnike, građevine, strojarstva i slično. Dakle, kompletna znanost. I sad da nam se znači STEM Games dijeli u dva dijela. To su sportski dio koji je inače e, bio veoma, e, veoma dobro razrađen kroz primatijadu koja je zapravo, iz kojeg je STEM game zapravo nastao. Međutim, mhm. ove godine se e, jako puno naglaska stavilo na znanost. E, u kojem sve e, pogledu će se znači nas primjenjivati kroz tih par dana? Mhm, dakle, znanost će se primjenjivati u četiri različita koncepta, znači granati će se e, na grane s tema, dakle u science, technology, engineering i mathematics i svaka od tih znanosti biti će svrstana u svoju takozvanu arenu koja će zapravo biti više boj, ajmo tako reći, iz tih znanstvenih disciplina E, koje sudionik izabere da želi u njima sudjelovati. Naravno nije obavezno da ako je student iz područja matematike da može u science e, sudjelovati i slično. E, evo kako sam bila spomenula da, da su STEM Games zapravo nastali s primatijade. Što je to zapravo primatijada? E, Primatijada je bio e, jedan projekt gdje je bilo e, i također je bio znanstveni sportski dio, međutim na nešto manjoj razini nego što je to STEM Games nije obuhvaćao studente svih područja, već samo studente iz biotehničkog područja, znači to su bili nekakvi studenti sa prirodoslovno-matematičkih fakulteta, biotehnologije, znači naših odjela tu u Rijeci, tako da bio je zaista puno manji koncept i bilo je puno manje naravno ljudi potrebno za organizaciju. E, budući da je ovo isto jedna od jada, kako se ona e, točno razlikuje od nekih drugih jada, kao što je na primjer humanijada koji organizira medicinski fakultet? Mhm. E, dakle, to je zaista jedan veći koncept, dakle iznad svih jada koje su do sada sastavljene, zbog toga što obuhvaća izuzetno širok spektar područja studenata koji se u taj projekt mogu uključiti. Također, upravo zbog te širine zapravo pokrili smo jako dobro područja znanosti gdje um, ove godine će studenti biti obavezni zapravo sudjelovati u jednom od tih dijelova ili mogu ići kao navijači E, također u ovom dijelu veći, većina će zapravo tog znanstvenog dijela biti organizirana od strane profesora, što znači da neće stvarati studenti za studente, već će zaista e, to biti nekakvi mentorirani radovi i mentorirana natjecanja kroz koja će studenti e, zapravo moći ostvarivati određene nagrade. Tako da s obzirom na primatijadu gdje je naglasak više bio na nekakvoj zabavi druženju, ovdje je zapravo veći naglasak isključivo na toj znanosti i interdisciplinarnosti interdisciplinarnosti. E, tko su voditelji projekta? E, zapravo mi činimo jedan jako, jako veliki tim, tako da ne mogu sad reći, e, glavni organizator je zapravo e, dečko sa afera iz Zagreba, to je Saša Tepić, on je zapravo naš koordinator, međutim na razini svakog grada postoji posebna organizacijska skupina i svi smo zapravo jednaki u odlučivanju i zapravo u donošenju glasova. I koje veze, odnosno koju, koliku ulogu ima Rijeka u organizaciji, budući da si rekla da sudjeluju dakle, studenti iz mhm. svih mm većih gradova? E, pa dakle, e, riječki studenti, u njihovo ime imamo nekoliko radnih skupina, dakle imamo studente sa tehničkog fakulteta, to su Šimun Rogoznica i Ena Bađek koji vode e, projekt za studente tehničkog fakulteta, za naša četiri sveučilišna odjela, organizaciju vodi Gabriela Begić u suradnji sa mnom, i zapravo naša uloga je organizacija znanstvenog dijela, vaš Gabriela i mene, gdje ćemo izvoditi zapravo na tri razine jedno natjecanje u znanju e, koja će zapravo sačinjavati tu S arenu ili ti Science arenu e, za naše studente. Koliko sudionika očekujete? Um, očekujemo, znači do sada je e, sa naših odjela išlo samo 70 e, sudionika, ali smatram da sad s obzirom da nas je puno više da bi moglo ići između 200 i 300 sudionika svakako iz rijeke. A, gdje se odvija projekt ove godine? E, projekt će se odviti kao što se je odvijala i primatijada do sada u Poreću, međutim na nešto drugačijoj lokaciji. Evo ga. Eh, od kada do kada se odvija projekt? <laughs> Odvija će se u svibnju, dakle od 8. Eh, do 13. svibnja i prijave će zapravo započeti vrlo skoro. Eh, sve što je potrebno je zapravo pratiti našu Facebook stranicu. Imamo svoju web stranicu, znači STEM Gamesa, gdje svakodnevno objavljujemo. Imamo čak i Mm, imamo precizirana vremena kada što izlazi, tako da se može i pratiti kada će koja objava izaći. E, svake godine uh, je Primatijada imala neku svoju temu, ove godine i STEM Games ima temu, a e, koja je tema? E, tema ove godine je e, Next Generation ili ti nove generacije e, kroz koje se zapravo planira povezati taj znanstveni dio sa stvaranjem jedne nove generacije koja je više digitalno orijentirana, ali pokrivamo zapravo sva nekakva novija znanstvena dostignuća i znanja koja imamo. Misliš li da će studenti onda osim u sportu moći zapravo jako puno toga i naučiti kroz radionice i predavanja? Mhm, svakako to mislim. Naravno biti će i navijača, eh, dakle studenata koji će eh, dolaziti na igre eh, bez da bi recimo sudjelovali u jednom od komponenti, to će biti ili znanost ili sport, ali da kako mm, svi su pozvani sudjelovati. E, i mislim zapravo da su već sad vidim zapravo sa te unutrašnje strane koliko su e, studenti zapravo dali od sebe, ali i ti profesori koji su mentori i koliko će zapravo omogućiti e, da taj sadržaj bude kvalitetan i stvarno da bude inovativan. Dakle, mislim da će najviše šanse imati oni timovi koji su interdisciplinarni, odnosno ne striktno timovi sa pojedinih fakulteta, već oni timovi koji sadržavaju najviše studenata iz različitih područja budući da se radi o ovako jednom e, velikom projektu koji je e, jako dobar i za i kao znanost, i za znanost i za sport, e, kako se projekt financira? Imate li možda neka financiranja od recimo nekog ministarstva ili su to ipak ili ste bili je projekt utemeljen na više donacijama nekih privatnih firmi? -huh. Mhm, s obzirom da je to jedan jako veliki događaj, u biti sav taj dio financiranja vodi Zagreb, odnosno studenti sa Fera, s obzirom da je Zagreb ipak glavni grad i nekako su dostupni sponzori. E, mi sponzore imamo, tako da svakako zapravo većina sredstava ide od njih, a naravno da i mi na lokalnoj razini pokušavamo skupiti što je moguće više sponzora kako bi naravno naši sudionici e, morali imati čim manji financijski e, zapravo udio u financiranju svog odlaska. E, koji je benefit e, odlaska studenta na STEM game? Zašto bi neko trebao ići na, prijaviti se na njih? Mhm, pa ja svakako moram reći da moje prvo iskustvo sa Primatijadom je bilo prošle godine. Nekako sam uvijek bila skeptična, smatrala sam da je to jedan događaj koji je više zabavnog karaktera, međutim stvarno mogu reći da nakon što sam bila prošle godine sam vidjela koliko to zapravo ima smisla, koliko se novih ljudi upozna i poveže, tako da mogu reći da ljude koje sam tamo upoznala i danas surađujem s njima i to jako dobro i svako od njih ima nekakve svoje kvalitete, ne znam, uvijek smo patili za tim grafičarima, tako da tamo upoznaš jako puno sposobnih informatičara i slično. Tako da stvarno mislim da nekakva poslovna konekcija, ali svakako i nekakvo studentsko druženje na ovakvoj jednoj velikoj razini je ono što zapravo bi trebalo privući najviše studenata. Kako to tako, stvarno mislim da će taj znanstveni sadržaj eh, ove godine biti izuzetno bogat. E, tražite li volontere? Može li vam se neko javiti da vam pomogne u organizaciji? Mhm, pa s obzirom da smo mi zapravo jako veliki organizacijski uh, tim, e, mi ćemo svoje, e, mi smo zapravo uh, ujedno i volonteri, naravno uvijek su volonteri poželjni, nešto volontera zapravo mi prikupljamo zato što su nam bitni, bitne osobe koje bi imale organizacijske sposobnosti i koordinacije ljudi tako da svakako ćemo volontere imati, e, međutim to će se tražiti interno na, dakle, na sastavnicama e, s obzirom e, na kompetencije zapravo koje mi tražimo. Mislim da će možda biti čak i javni poziv, ali nisam, nisam točno sigurna evo, za sada. I za kraj, što očekuješ od ovogodišnjeg izdanja? Pa evo stvarno očekujem da će sve proći u najboljem redu, da nećemo ništa e, zapaliti, demolirati i slično. Stvarno ono voljela bi da to bude E, jedan izuzetno veliki događaj gdje će doći čim više ljudi, da će se čuti za nas i naravno da će zapravo ovi STEM gamesi postati jedna tradicija kako na sveučilištu u Rijeci, tako i na razini Republike Hrvatske. E, puno ti hvala Pegi, e, a vi dragi slušatelji ćete više o STEM gamesu moći pročitati na našem webu gdje ćemo vam i linkati načine prijave kada znači prijave za STEM games budu izašle. Ostanite uz program program Radija Sova. Sve o studentskoj tematici, problematici, saznite u Studomatik.